Офіціанти напої носять, поки панство за столи не сіло. До урочистої вечері хвилин сорок, тож нехай гості познайомляться, знайдуть собі розваги на смак. У салоні столик для бриджу, дошки шахові. За ними вже якийсь найнятий гросмейстер чекає всіх охочих капітан із золотими гудзиками на мундирі, в білому кашкеті на сходах майорить, мов прапор. Посеред зали заводить танок парочка, юна особа в блакитній сукні і високий незграбний пан в сурдуті з ледь помітними залисинами на ліктях. Юна особа на всі боки головою крутить, пан позіхає заряджає оператор нову плівку. І от вже нова мізансцена на підході. Пані та панянки біля роялю рояться, підспівують, романси замовляють на біс. За картярським столом засіли намертво і князь, і граф, і промисловець, і міністр фінансів, і інші, хто дурні звички і гроші має. Чоловіче картярське товариство хіба що прекрасна Ванда такі хасі розбавила. У кутку, в фотелі зеленому, похмуро сидить не менш прекрасна княжна Анастасія. В собачку персти опустила, пестить її так, що величезний діамантовий перстень бісики по всьому залі пускає. За спинкою фотелю непорушно служниця стоїть, красою хазяйці не поступається. А сімейство ювеліра штока вже за своїм столиком вмостилося, меню роздивляються, носами крутять. Купчиха Лизавета Павлівна взагалі нічим не задоволена, теж сидить у кутку у своєму воронячому оточенні. Черниці і приживалки лимонад п'ють, хустками обмахуються. Не подобається їм тут суцільне богохульство. Парочка посеред зали все витанцьовує, з сил вибивається, а танцювати ніхто більше не виходить. Та й шансоньє весь час співи змінює, не розбереш, який танець танцювати. Плюнув чоловік, ну, звісно, подумки, і до шинквасу де мадеру наливають. Юна дружина його самотня постояла, постояла і до картярів подалася. Очевидно, як е, сказав мосьє очінь, з тих з Еменсипе виявилося. Чоловічі розмови їй цікавіші за романси. А розмови дійсно цікаві про війну. От я й кажу війни не уникнути каже князь, підсуваючи прекрасні ванді асигнації. Красивим жінкам завжди таланить. Але дозвольте, вельми, шановний, заперечує міністр фінансів, здається, пан Столипін іншої думки мир за будь-яку ціну. Краще поганий мир, ніж добра війна, підхоплює купець. А вам, батечко, Поганий мир не світить, посміхається князь. Ви зі своїми миловерними заводиками завжди собі раду дасте, не програєте. Кому війна, кому мати рідна, з усміхом хитає головою купець. Це підступно, підступно, пану Кривошапку, скрикує Ванда і тривожна до князя. А хіба ви, хіба ми готові до війни? так, каже князь, ні, каже міністр. То так чи ні цікавиться власник миловарних заводиків. Війна може стабілізувати внутрішні проблеми країни, пояснює князь. Давно треба відволікти суспільство від внутрішніх соціальних і економічних негараздів. Клин клином вибивають, не припиняє сипати прислів'ями купець. Саме так. Війна кращий спосіб угамувати внутрішні пристрасті. А ви що, революції захотіли? Звісно, ні, каже міністр. Але в технічному, військовому розвитку ми значно програємо, ну, скажімо, тій же Німеччині. Ну, каже князь, е, є ще час для технічного розвитку, запевняю вас. От, скажімо, ми у Петербурзі почали розробку таких морських лайнерів, котрі